Yanarsam nar aşkınla yanayım ya Resulallah Ezelden bağrı yanık bir gedayım ya Resulallah Vayım nefsime tabi olup tek çok günah ettim Kusura hangi yüz ile varayım ya Resulallah sana Sürmüş iken boyu siyahımla Yine cürmü günaha Müptelayım ya Resulallah Kapında boynu bağlı bir esirim Tezgirim ol garibim Bir kesim bir destipayım ya Resulallah kulun Leyla'ya şarım var iken dergâh-ı hisanın Arıp ben kangışa yalvarayım ya Resulallah. Kulun Leyla'ya Şahım var iken dergah ihsanım Arab ben kanki yalvarayım ya Resulallah